بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بعد Allah subhanahu wa ta'ala pripada Allah subhanahu wa ta'ala onako kako priliči njegove uzvišenosti i savršenosti nakon salavata i salama na Allahu poslanika sallahu alaihi sallam znači onako kako smo se dogovorili za Allahu pomoć čitat ćemo knjigu koja se zove Al-Vara Al-Vara od šeha Muhammeda bin Sejda Al-Qahtani. I prvo četvrtim ćemo početi je predgovor koji je dao šeha Abdul Razak Afifi Rahimahullah. Inače Abdul Razak Afifi je bio jedan članova stalne komisije za Perfekt. Sa šehom Bibazom i drugim šehom. Pa kaže, nakon zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, salamu na Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam, kaže da je tema ove knjige važna, sama po sebi, dakle, a posebno je važna, znači ova tema je sama po sebi važna, posebno je važna, se o njoj piše u ovo vrijeme. Zato što između ove teme i vremena u kojem se piše na ovu temu u kojem mi sad živimo, znači ima jaka sprega ili spona, odnosno jak sebe da se na tu temu govori i piše. Zašto je ova tema sama po sebi važna? Zato što govori o osnovi od osnova vjere, a to je el vera vel bara, je tako? A el vera vel bara su dvije pojave i dvije manifestacije, ili tako, koje pokazuju ihlas prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ihlas u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim prema njegovim vjerovjesnicima i prema vjernicima. Al-wala wal-bara, znači al-wala, ihlas u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema njegovim vjerovjesnicima i prema vjernicima. A al-bara je isto tako znači stvar kroz koju se pokazuje mržnja prema batilu i nosiocima batila i onima koji batile zastupaju i bran. A ovo je osnova od osnova imana. A što se tiče važnosti, znači ovo, zato je ova tema važna sama po sebi. Zašto? Zato što je to osnova od osnova vjeri jedna od osnova vjeri, je li tako? El vada, el vada. Jer se kroz ove dvije stvari pogleda iskreno u ljubavi prema Allahu za sami sara vjerovjesnicima i mu'minima i el bara isto tako je ispoljavanje mržnje prema batilu i onima koji batil zastupaju i brane. A posebno je još važna ova tema u ovom vremenu zato što je u ovo vrijeme došlo do veliki šta smutni i zabuna gdje se pomiješala istina sa laži i gdje su ljudi zapali u veliki gaflet po pitanjima koji je, koja odvajaju mu'mina od kafira. Je tako? I obzirom da zbog slabosti imana u srcima ljudi pojavljuje se brojne stvari među mu'mina koje mrzi među muslimanima stvari koje mu'min mrzi. Kao što je prijateljovanje sa keaferima ne samo pojedinačno nego i kao narodima i kao državama dok u isto vrijeme dok u isto vrijeme imaju znači preziru i ponižavaju imaju nemaju visoko mišljenje o brojnim mu'minima i umanjuju njihovu vrijednost i ne samo to, nego ih zlostavljaju velikim i teškim kaznama. Odavde dolazi važnost ove knjige i pisanje ove knjige, a i kako smo mi pristupili, mi je nećemo pisati, nego kopirati. Kopirati. I, i čitati. Ovo je, znači, e, dovoljno iz, iz samog uvoda i predgovora šeha Brzaka, Afifija, Rahimahullah, a onda ćemo prići na ugovor ili predgovor samog autora. Ima i dva predgovora, je tako? Drugom i prvom izdanju. Pa ćemo čitati samo. Pa je predgovor, znači, autora važan, jer kroz njega ćemo vidjeti, znači, i sanje sa tog predgovora lagano prijeći na uvod u, u samu temu. Pa nakon zahvala Allah subhanahu wa ta'ala i salavata i salama na Allahu poslanika sallaha alaihi wa sallam odnosno nakon kutbe tulkađe kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala je veoma milostivi blag prema svojim stvorenjima pa je učinio ovu poslanicu Muhammedansku, dakle, poslanicu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, poslanicu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da bude zadnja pečat svim poslanstvima koja su dolaze od njega, subhanahu wa ta'ala. I učinio je ovu uh, poslanstvo, odnosno ovu poslanicu, ovu posljednju objavu, učinio je čistom i jasnom i tako da sanje neće zalutati osim onaj koji je koji je upropašten i koji je propao. Allah subhanahu wa je propisao sreću u oba dvije kuće, znači i na Dunjalu koji na Ahiretu, onima koji budu slijedili ovu poslanstvo i koji ga budu cijenili onako kako ga treba cijeniti i koji budu izvršavali ono i koji budu, znači, to poslanstvo slijedili onako kako ga treba slijediti i izvršavali ga, postupali po njemu onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to želi. Prema uputi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Allah subhanahu wa ta'ala je one koji prihvate ovo poslanstvo i slijede ga i praktikuju ga onako kako je naputio i pokazao Resul sallallahu alaihi wa sallam nazvao svojim evlijama. Svojim evlijama, da su evlije Allah. I šta ih je još nazvao svojom strankom i partijom? Da su oni Hizbullah. I to je Hizbullah, a nije ono Hizbullah tamo. A? Hizbullah, ko su Hizbullah? Oni koji slijede poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to želi kako zahtjeva od njih. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala tako obećao nagradu, a one koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da budu nesretnici i poniženi, to su oni koji su se suprostavili Allah subhanahu wa ta'ala njegovom šerijatu i odustali od pravog puta, pa je Allah subhanahu wa ta'ala nazvao šta? Da su oni evlijao šeipan, evlijao šeipan i da su njegova vojska. I da su njegova vojska. Zato še Ibn Tejmer, rahmatullahi alaih, napisao knjigu koja se zove al كأسسوا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان znači jasno razlikovanje između eulija'a milostivog i eulija'a šeitan, Osnova ove knjige je riječ tevhida la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Je tako? Za ovu riječ kaže Ibn Qajim To je riječ radi koje će biti postavljena vaga na sudnjem danu. Radi koje će biti iznešeni spis. O tako? Spiskovi, spisi dijela. Radi koje je stvoren i postavljen džennet i džehennet. Po ovoj riječ, riječi tevhida i rečenici tevhida, ljudi i stvorenja su se podijelili na mu'mine i kafir na dobročinitelje i griješnike. I po ovoj riječi, na osnovu ove riječi, zbog ove riječi su se podijeli na millete, na vjere i, i skupine. Zbog ove riječi isukane su i ogoljene, dakle ovdje ogoljene isukane, sablje za džihad, a i ova riječ je pravo Allaha subhanahu wa ta'ala nad svim njegovim robojem. Suština ove riječi je znači poznavanje onoga što je sa čim je došao Resul sallallahu alejhi ve sellem znanje i ne samo znanjem teoretskim znanjem nego poznavanje onoga sa čim je Resul sallallahu alejhi ve sellem došao znanjem potvrđivanje to znači ugovornom prihvatanjem potvrđivanjem izražavanjem tog potvrđivanja izgovorom i pokoravanje tome što sa čim je došao Resul sallallahu alaihi wasallam kroz ljubav, da tako, i kroz poniznost i pokornost. I šta još ostalo je praktično izvršavanje i rad po tome i po, kroz, znači, i nutrinom svojom i vanjštinom svojom. Zatim, pozivanje tome prema mogućnostima. A potpunost ove riječi i svega ovoga što smo spomenuli za ovu riječ, šta ona znači i šta je njena suština, njena potpunost je u potpunoj ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i mržnji u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Davanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i zabranjivanje, strčavanje u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude samo Allah subhanahu wa ta'ala božanstvo koje će se obožavati. Da Allah sam, samo Allah bude ilah kojim će se ibadet činiti. Put prema tome kojim putem doći do suštine ovog šehadeta. To je znači čisto i dosljedno slijedjenje Rasula sallallahu alaihi wa sallam ovdje kad kaže teđirid, znači da ništa drugo, da samo slijediš Rasula sallallahu alaihi wa sallam i svojom rutinom i svojom vanštinom. I da zatvoriš svoje oči od svega onoga mimo, mimo toga. Da zatvoriš i skloniš svoj pogled sa svega ostalog što se slijedi mimo Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Ova velika riječ sa razumijevanjem, znači sa, sa onim na što upućuje, je izgubila se iz osjećaja ljudi danas. Suština ove riječi, koje riječi, šehada la ilaha illa Allah, izgubila se danas iz osjećaja ljudi, nestala iz osjećaja ljudi, osim onih kojima se Allah subhanahu wa ta'ala Od tih stvari na koje upućuje šehadet la ilaha illallah, a koji su izgubili između među ljudima i ne postoje, izgubili su ljudi osjećaj prema tome, je i svatanje ovog, ove teme o kojoj govorimo, a to je al-vala, al-vala. Al-vala, Znači ono što, što proizilazi iz te riječi, na što ona upućuje, što se razumije iz, iz riječi la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, to je dakle, izblijedilo među ljudima, ta značenja su izblijedila, a pogotovo ovo značenje Elvela Volvara. Pa našto pravo kući je da Elvela Volvara koji izlazi iz šehadete la ilaha illallah Muhammadu Rasulom. Ovo je znači važna akidetska tema koja je odsutna danas iz stvarnosti, iz stvarnog života muslimana. Iako je ova tema i ovo na što upućuje šehadet la ilaha illallah, el vela varba, odsutno života muslimana, to ne, imalo ne umanjuje njegov važnost. Ne umanjuje njegov važnost. Naprotiv, još je bitnije i važnije upravo je to razlog da se još više o tome govori. Zašto je el vela varba tako važan? Zato što su to praktični oblici praktikovanja ove akide. Jer kroz, kroz što se praktikuje akide, i kroz što se pokazuje akida, ispravom teuhid i akida, kroz što se pokazuje, upravo, znači, najvažniji pokazatelj te akide je el vela, vel vela ljubav i mržnja. Tako provodi ljubav i mržnja, odnosno prijateljovanje, vilajet, međusobna zaštita, bliskost i odricanje, odricanje i okretanje protiv uzimanje za prijatelja i uzimanje za za neprijatelja ovo je ogromna znači tema i ogromna je, jel tako, u samom osjećaju pravog muslimana koliko je važna i ogromna tema, općenito tema aki, akide. Neće se ostvariti, znači, riječ tevhida na zemlji, osim sa ostvarenjem el vala'a, ko zaslužuje taj vala, i sa ostvarenjem el vala'a, odricanja, ko zaslužuje odricanje. Znači, nema ostvarenja i nema ispunjenja šehadeta dok se ne ispuni el i el Neki misle da je el-vela i el znači samo jedan detalj ili da je to samo znači neko pitanje koje nije važno to je samo znači jedan drugorazredni detalj, međutim, kad pogledamo u nastavku na što se to odnosi, vidjet ćemo da je to osnova, jedna od osnova vjere. Zašto? Zato što je to govor o imanu i kufru, je tako? Jer el vala i el vala je prema imanu i prema, prema kufru. Zato što je to govor o imanu i I ko kaže uzvišeni ajo alladina amanu la tattahidu aba'akum wa ihwanakum awliya'a in istahabu kufra ala ima. Pogledajte sad ovo koliko je važno, znači, ili je ovo sad pitanje neko drugorazredno pitanje neke pojedinačne mesele o vjernici, nemojte uzimati svoje očeve i svoje braću za prijatelje. Nemojte ih uzimati za eulija in istahabu kufra ala ima. ako više vole kufr od, od imana.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 A reci, ako su vam vaši očevi, vaši sinovi, i vaša braća, i vaše žene, i vaša rodbina, i meta koji posjeti, i trgovina za kojom, za čijom prođom, znači, strahujete, znači strahujete za za prođom mjesta da i stanovi sa kojima ste zadovoljni, jel tako, mjesto gdje stanovite sa kojima ste zadovoljni, ako vam je to odraži od Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i džihada na njegovom putu, onda pričekajte. Dok Allah ne dadne emr od sebe, dok ne dođe naređenje od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno dok Allah subhanahu wa ta'ala ne da ne da ne stvori emrom od sebe nešto dok vam ne dođe, jel tako? Ovo je prijetnje. Fatarabba su hata je ati Allahu bi emri, onda sačekajte Allahu, Allahu emr. Onda sačekajte Allahu emr, Allahu naređenje. Wallahu la jehdi l'kavme fasikin, Allah neće uputiti na pravi put, fasik. Allah neće putiti na pravi put, fasik. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ne učini od ovih fasika koji neće uputiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put. Zatim kaže uzvišeni, ja juhel ladina amanu, la tettakidu li jahuda van nasara avlija. O vjerici ne uzmajte i kršćane za evlije. za prijatelje. Ba'du hum avlija u ba'd. Oni su jedni drugim je prijatelji. Ome je tevallahu minkum fa innahu minhum. Koji od vas uzme za prijatelje, on je od njih. Wa inna Allahe la jehdi l'qavme valimin. Allah neće na pravi put pustiti koga valimu. Kaže jedan od šehova, to je šejh uh, Hamed bin Atik, rahmanullah, nema u Allahove knjizi nijednog propisa za kojeg ima više dokaza i jasniji dokaza. Dakle, nema u Allahove knjizi nijednog propisa za kojeg ima više dokaza i za koji su dokazi jasni. Ništa jasni u Allahove knjizi nije od propisa Elvara Valva. Nakon, je tako, naravno, nakon e, obavezi tevhida i zabrani šir, šir, nakon obavezi tevhida i zabrani širka. Tako da, kad bi sad cijeli, ovo samo neki ajet, i nabrajali i citirali ajete sve koji govore na tu temu koji su jasni po ovom pitanju, alvala, alvala, onda bi to potrajalo onda bi to potrajalo, jer dosta i puno takvih ajeta, svi su jasni. Svakako umet Islama s početka i dugo vremena, jel tako, je bio vodič, muslimani su bili, vodili sve ostale umete, jel tako? Bili su vođe čovječanstva, Je tako? Uspjeli su zašto? Između ostalog, jedan od najvažnijih razloga je zbog ispravnog šatanja akide općenita, posebno ovog pitanja elvara, volvara, je tako? I šta se onda desilo? Poslije se umet počeo povraćati i povlačiti nazad, je tako? Kad je to se desilo? Kad je umet počeo nazad? I kad su drugi umeti nevjernički počeli da preuzimaju inicijativu. Kad se to desilo? Kad je ostavljen džihad na Allahov put. Zašto sad ovdje od jednog džihad? Zato što je džihad glavni produkt evo ala evo ala tako? Znači kad se ostavili džihad na Allahov putu i kad su muslimani zgrabili za kravlje repove. Pa ima počeo da propada. I vi vidite gdje god krene borba, krene i dava. I svakako kad bi analizirali sad neke događaje koji su dogodili kod nas i stanja u kojima smo stanani bili, na primjer 95. i danas vidjeli ste da smo šta, daleko, daleko nazad. I upravo zbog toga su nevjernici šta, maksimalno se trudili da zaustavi. Jer kad su obišli oni snimci, sa onim temkovima i zastavama i onim četama što hodaju pošom šumi hmm. i onima što mlataraju onim, ono sve kad je obišlo svijet. Koliko je prošlo ratle? Pa, <laughs> dva mjeseca i razumemo broć. Znači, tako umet počinje da ide nazad. Nakon što su, znači, ostavili džihad kao vrhunac islama. Šta se poslije toga događa, onda muslimani počinju da slijede drugi. Zašto ih slijede? Zato što ih je obuzeo, jel tako, raskoš, obuzeo ih užiće do njavučki, jel tako, i tako da. Kad je to se desilo, kad su muslimani doživili jedan procvat i u donjavučkom smislu se pružila, otvorila se vrata donjavuka i donjavučke užitaka, onda se sa tim počnu ulačiti šta? Ideje koje su strane islamskom vjerovanju i akidu. Je tako? Počinju razne filozofije da se uvlače i da se te knjige čitavaju i cijene, je tako? Uzimaju se kršćani da prevode grčku filozofiju, to je sad nešto neko otkriće i tako da i ljudi su bili šta zadivljeni tom filozofijom i tako da šta kao neko novo otkriće šta to znači kad neko pored Korana i Sunneta bude zapanjen, zadivljen nečim drugim to automatski znači šta da je okrenuo leđe na neki način Korana i Sunnetu i da nije mu dovoljan kao uputa nego da traži uputu mimo toga. I šta su našli mimo toga? Zabludu. I ne samo što su našli zabludu u sebi, nego su tu zabludu ostavili da je nasljeđuju generacije i generacije i do dana današnje. Zatim je ovaj umet ušao u fazu gdje se potpuno pokorava kjahirno i gdje potpuno šta se naklanja osjeća se naklonost prema kafirima, ali tako? Naklonost prema kafirima. I traži se dunjalučki užijici ostavljanje, ostavljanje vjeri. I šta se onda događa? Kad se traži dunjalučki užijici, kad se ostavlja vjera radi dunjaluka, onda Allah s.a. dadne pa muslimani izgubi i dunjaluk i ahiret i ostanu i miskini, a i uzavu. I fukara i bijeda, ali i u, i u zapadu. A kad su bili na, na pravom putu, Allah subhanahu wa ta'ala im dao ponos u svakom smislu, je li tako? Pa niti su bili pokarani vjera, nego su bili i dunjaluk im je Allah subhanahu wa ta'ala dao, je tako? A ta će im i nahiriti. I to je dovelo muslimana da budu vodeći umet. U svakom smislu. Šta? To što su išli pravim putem. Pogledajte to. Dok su išli pravim putem, Allah s.a. tjela dao. Da reći. I postali su vodeći umet. Kad su počeli da traže, e sad smo mi neki nešto postigli i sad je kao došlo do zasićenja naspram Kur'ana i Sunneta i treba još neki novi, bolji, još pravi put da nađemo, onda su zalutali. Šta se onda desilo? Zašto su zalutali? Zalutali sljedeći druge filozofije i druge stvari koje su strane i u suprotnosti sa akidom islama. Tako. A onda, kad su zarutali, šta je slijedjenje kafira, slijedjenje te zablude radi čega? Radi toga da bi se sačuvalo ono što je Allah smano tela dao već od dunjalka i blagodati ili da bi se postiglo nešto od tog dunjalka pa Allah dadne da budu gubitnici i na dunjalku i na ahiret molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovog od ove propasti. Oblic prijateljovanja i uzimanja kafira za prijatelje i naklonost prema kafirima su mnogobrojne, jel tako? Gledaju se kroz mnoge stvari. Kao prvo, ljubav prema kafirima. I poštovanje kafirima. Njihovo poštivanje. I pomaganje kafira u borbi protiv Allahovih evlija. Je li ovo danas? Ima ovoga na sve strane. Je tako? Ljubav prema kafiru. To najbolje znaju oni koji su malo prošli kroz arapski svijet. Kako nevjernici tamo dobijaju vize. Kakva radna mjesta i kakve plate u odnosu na, na muslimani. U odnosu na muslimani i kakvu prednost imaju. Ne samo u tom dunjaličkom smislu, nego veličaju, znači veličanje, poštivanje, izražavanje, poštovanja prema, prema kreatirima, to je šta dokaz najdubljeg duhovnog poraza. Je tako? Kad dođe musliman, je li sad ovo musliman, dođe bio musliman, je tako, u situaciju iz pozicije gdje je prezirao kafira i njegov kufr u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i mrzio njegov kufr radi Allaha subhanahu wa ta'ala i omalovažavao ga i znao da ništa ne vrijedi taj kafir i bio je ništa u njegovim očima radi njegovog kufra dođe u situaciju da šta, pretvori, pretvori se u svoju suprotnost i sad da ga poštoji da osjeća šta poštovanje prema njemu i čak šta više osjeća manju vrijed, vrijednost. Manju vrijednost. I to je prisutno na svakom koraku. Na svakom koraku. Pogotovo u ovoj našoj sredini gdje je Fesad, znači, doživio nekakav svoj vrhunac, a Allah subhanahu wa ta'ala može stvoriti i gore i more, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva. Dakle, to je jedan od oblika tako, muvarat, prijateljovanja sa, sa kafirima. Prvi, znači ljubav prema kafirima, poštovanje, veličanje, pomaganje kafira u borbi protiv Allahovih evlija. S druge strane, uklanjanje Allahovog šarijeta, je tako, na zemlju. Mijenjanje Allahovog šerijata i smatranje da Allahov šerijat i zakon šta je nedostatan, da je džamid, znači da je nije dinamičan, je tako? I da ne odgovara savremenom dobu i da ne odgovara tehnološkom i civilizacijskom napretku ko ima ovako mišljenje, šta je sa njim? Znači, gađanjem ovog osnovnog, osnovnog temelja, jednog od temelja usula, vjeri, izlazi, izlazi iz vjera. To je prvi oblik. Drugi oblik, nadovezuje se na ovo prvu. Šta? Kad je uklonjen Allahov šerijat i kad su ga proglasili nedostatnim i nepotpunim i da ne odgovara savremenoj civilizaciji, onda su uveli zakone, strane zakone, ali tako, svana, svejedno bili ti zakoni istočni ili zapadni i postavili su ga da bude zakon umjesto Allahovog šarijeta. I usto su šta? Protirali, isputali svakog onog Allahovog roba i muslimana koji je tražio da se uspostavi i da ostane šerijat, je li tako? i još su ga proglasili šta da je zaostao no tako u svakom smislu da je zaostao i da ima nazadne razmišljanja i ideje tako od tih stvari koje unose koje znači pokazuju od pokazatelja elvala kroz što se vidi taj elvala elvala Prvo rekli smo veličanje, poštovanje kafira, uvođenje, uklanjanje šarijata, uvođenje ovih zakona i osuđivanje onih koji traže šarijat proglašavanje u je za ostalim i tako dalje. Danas se to kaže jer hajbione, u tako teroristi, tekfirđije, jer svi oni koji se ne mire sa sekularističkim režimima, šta su oni? tekfirđije. Svi oni koji nisu lojalni sa ekonomičkom režimu, šta su oni? Tekfirđije. Eno vam čitajte dnevni avaz, nemojte čitati dnevni avaz. Nego samo jedan članak tamo ima. Gdje bukvalno kaže, znači problematični su ovi koji šta ne priznaju se ekonomičke režime u zagradi, tekfi. I bore se protiv njih u zagradi, hijđa. Sad to nešto tekfiri hijđa i šta ja znam nadalje. Da, ovo su izjave, znači ovoga cerića. Sljedeći oblik kroz koji se izražava taj vela, odnosno muvalat, prijateljan sa, sa Allahovim neprijateljima jeste unošenje sumnji u sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa i unošenje sumnjičenje u knjige sunneta i omalovažavanje tih knjiga i omalovažavanje ljudi koji su napisali te knjige, tako. Koji su dali izmet, svoj izmet sunnetu i preko koji je Allah stano tela omogućio da taj sunnet dođe do nas. Ima li ovoga među nama? Ima. Čućeš svaki dan da se omalovažava. Ima Buhari, ima Muslim zbirke, ima Buharija, ima Muslima. Da tako, suneni da se omalovažavaju i tako dalje. I da ne govorimo znači o musnedima i musedricima i tako dalje. Gdje ćeš čuti to omalovažavanje? Čućeš od Sufija, Rafidija, Rafidija posebno. Rafidija posebno, kažu. Za, za Sahihul Buhari Muslim, da su to zbirke bajki i neprihvatljivi priče. To je njihov, njihov izražavanje njihove, njihove sumnje, junošenje te sumnje. A kad žele da opravdaju nešto od svog batila, onda se pozovu na te zvirke. I kad žele da pozvale, čitao sam jednu knjigu, zanijevio sam, zaprepastio sam se kako ljudi imaju, znači, razvijenu maštu kad hoće nešto da slažu i podvale. Da podvale. Kažem, onaj, početak teksta nas šije, oni vole kad se kažu šije, optužuju da mi ovaj vjerujemo da je Kur'an izmijenjen ili da je, ne daj Bože, onaj manjkavi, tako nešto. Nikako. Nije to nikako onaj naše ubeđenje. Nije nego ehlu sunne koji sebe nazivaju sunnetom, oni vjeruju da je Kur'an izmijenjen. I oni to kažu. To je njihova akida, a nama to prebacuju. I pogleda, i onda dokaz. Pogledaj. E samo hadith. Bilo je pet dojenjenja, pa je deset. Pa bilo je onaj u Koranu propisu o kamenovanju, pa je onaj neva podignut, jel tako? Pa je ovo, i donosi šta dokaze o izmjenama u Koranu. I vidiš, kaže, ja su ne vjeruju da je Kur'an promijenjen. Nije mi, znaš. Ali ne, to, to s početka tako. Ali na kraju teksta opet izlazi sa zaključkom, ali pošto je tekst duži, znači, voda te voda kroz onaj hadite koji govore o izmjeri Kur'ana i na kraju izlazi sa, sa tim sa tom idejom i sa tim vjerovanjem, vidiš da je to tako, vidiš dokaz početka je htio samo da dokaže kao mišljenje njemu sunata, na kraju izađe sa tim zaključkom da je Kur'an promijenio. Svetu. Ono na kraju ti kaže, ali samo ti je kao donije dokaze iz Ehlo Sunetskih knjiga, a knjiga je napisana u Ehlo Sunetskoj sredini, ili tako sam ja. Osjećate tu podlogu, znači, s početka negira to, na kraju to postoje, ali kroz. A šta je, o čemu se radi? ove izmjene o koje, koje donosi dokaze, hadite i tako dalje, radi se o čemu? Hadite koji govore o izmjenama derogaciji Kur'ana u toku objavi. U toku objavi. Jeste razumili? Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Nije teško da promijeni. Klanjajte prema Bejtul Makdisu. Poslije toga derogacija klanjajte prema Kjab, ali to sve objava. I ovo je objava, i ovo objava, je li tako? Svatati, to je sve bilo u toku objavi. Ali ovakav prilaz, za koga? Za sunije. Da se okolizne, da poslije će vjerovati šta? Da se Ebu Bekr i Omar, radi Allahu anhu, na mijenjali to štivali kako njima odgovaralo. Unose, znači, sumnju u sunnet. Kad unesu sumnju u sunnet, onda je sve sumnjivo, jer ako te zbirke koje su došle do nas nisu ispravne, tako i sve su sumnjive, onda kako će biti pouzdano da je Kur'an donesen kako treba i onda se ne dovezi i dalje i onda dođem do toga da se protekfire svi ashabi Allahovog poslanika sallaha alaihi sallam osim nekolicina njih. Osim nekolicina njih. Dalje. Osim ovih, znači, ovakvog pristupa prema sunnetu, Danas ima i drugih oblika, znači unošenje sumnje u sunnet. Je tako? Koji nisu na ovom stepenu. Ali, kad su, znači, monatici vidjeli da su dokazi i većina dokaza i odgovora na njihove, znači, zamke i spletke, stoji u sunnetu. Je li vrijeme? Nije još. Kad su vidjeli to šta su, onda su počeli unositi sumnju u te u taj sunnet i u hadite koji, koji su dokaz protiv njih. Zatim, oživljavanje novih džahilijetskih parola i dava koji se smatraju novim u životu muslimana. Je tako? Novim u životu muslimana, jer to nije bilo prije poznato među muslimanima. A šta je to? To su nacionalističke partije, je tako, bilo arapske, bilo indijske, bilo kakve druge, znači pojava nacionalizma među muslima, među muslimama. To je svakako šta? Jedan od vidova čega? Prijateljevanja sa kjafir. Odakle je to došlo? Od njih, od kjafir. Znači, nije nacionalizam bio poznat kod muslimana. Niti su muslimani šta? Tako rezonovali i tako onaj gledali na stvar niti je kod njih uopšte imalo ikakve uloge koje, kakve, ko boje i kože. Tako, tako su odgojeni na akide čisto. Međutim, kod kafira je to uvijek bilo na prvo mjesto. Jer kad nema upute, onda mora na nečem biti. A ovo je od, od osnovnih džahilije i taj zabuda. Zato šeš Muhammed Ibn Abdul Wahab ovo ubraja u jedno od mesa, od mesela džahilijevske. Jedno od mesela džahilijevske. Zatim, pirenje fesada u islamskom društvu, preko čega? Po, dobro zapamtite preko čega. Širenje fesada među muslimanima, preko čega? Preko e, ovih obrazovnih institucija. Preko obrazovnih institucija i sredstava obrazom. Zatim, ubacivanje znači otrova tog ideološkog rata kroz mijenjanje nastavnog plana i program i kroz medije i ono kroz što se formira javno mijenje. Medije, znači sve medije danas su upregnuti u to. A to odakle počinje, znači. Kroz školstvo, preko djece i odgoja djeci, pa onda širenje fesada preko medija i preko znači vođenje tog takozvanog ideološkog rata protiv, protiv muslimana preko ovih sredstava. Znači, ispred ovih oblika i drugih oblika koji nisu spomenuti, znači, postavljaju se brojna pitanja koja zahtijevaju odgovor. Je tako? I taj odgovor treba da bude potkrijepljen Kur'anom i Sunnetom. Pa kaže od tih pitanja pred ovakvim oblicima znači to vela i prijateljima sa kafirima postavlja se pitanje gdje pripada muslima. Sa kim muslima treba da prijatelju? Od koga treba da se odrekne? I kakav je propis onoga ko uzme kafira za prijatelje koji ih pomaže? Kakav je propis širenja i pripadanja raznih ideološkim pravcima i mezevima koji se šire među u muslimanskim sredinama, je tako? Znači, kakav je stav slava prema njima? Prema raznim tim ideologijama, idejama i idejama i mezevima koji se šire među, među muslimanima. I na kraju, znači, koji je put znači da se muslimani otarase tog nakon što su prihvatili znači racionalizam da ga se otrgnu iz njega znači i kako i na koji način da se muslimani šupaju iz tog stranog od tog stranog nekakvog strane civilizacije kojoj ne pripadaju niti je u skladu sa njihovom vjerom. Ova je slična pitanja dovode nas do toga da shvatimo da je odsutno ispravno svatanje riječi teuhida, znači. Ne postoji ili je nestalo ispravno svatanje ili skoro nestalo, ne ispravno reći nestalo, nego skoro izgledalo i nestalo ispravno svatanje riječi teuhida, la ilaha illallah, Muhammedun, Rasulullah. Zatim, da se svati stvarnost muslimana u kojoj živi, gdje je nestalo ili su izbrisana značenja i svatanja onoga što proizilazi iz la ilaha illallah, pa se misli da la ilaha illallah ili vjeruje kod većine njih da la ilaha illallah znači potvrđivanje tevhidu rububijeta, je tako? Bez uluhijeta i onaj koji vjeri da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, da je on gospoda, da daje na faku, tako da upravlja svemirom i da je stvrtio svega, smatra se kod običnog svijeta i kod mnogo ljudi se smatra muslimanom, je tako? Smatra se muslimanom. A da la ilaha illa Allah podrazumijeva i el vela u el vela, to mnogima ne pada ni na kraj pamet. Nije im to ni na kraj pamet. Zašto? Zato što kod njega musliman samo ako vjeruje da vjeruje u Allaha, kaže postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, i da je on postojan, a da je on gospodar i da je sve unaprijed odredio i tako dalje, dođe druge detalje, to još, to su tančine, jel tako? Kao što je i ovo, znači, detalj koji mnogima ne, nije ni na kraj pameti i da je ovaj el vela vel od tog uluhijeta, jel tako, i da je tevhid uluhije, šta znači uluhije, da je to ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kaže šeheh Muhammed ibn Abdul Wahab, Allah mu se smilo, sljedeće, zaista čovjek neće znači, imati ispravnu vjeru, neće mu biti ispravan njegov islam, makar bio mu vahid, makar bio na tevhidu Allahu subhanahu wa ta'ala i makar se ostavio širka dok ne bude znači neprijatelj mušlicima. Znači neće biti ispravan islam neće biti ispravan islam čovjeku bio na tevhidu i ostavio se širka dok ne bude neprijatelj mušlicima i dok se neprijateljski ne bude odnosio prema mušlicima kao što je u ajetu sure Mujadala لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم Ulaike ketebe fi kulubihim ul imane, o ejjedahum bi ruhim min. Nećeš naći ni jedan narod. Ovdje je neodređeno kaumen. Kaum je narod, je tako? Ljudi. Nećeš naći ni jedne ljude, ni jedan narod, je tako? Da vjeruje Allaha i sudnji dan, a da voli onoga koji se suprotio za Allah, subhanahu wa ta'ala, njegovom poslanik, poslaniku. Makar to bili njihovi očevi, ili njihovi sina, ili njihova braća, ili njihova rodmina, je tako? To su oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala upisao iman u njihova srca i pomogao ih sa ruhom od njega, je tako, uvešće i u ženecke braše, ispod koji rijeke teču, u kojima će vječno boraviti Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njima zadovoljni. To je Allahov hizb i zaista je Allahov hizb, odnosno Allahova partija i pripadnici njegove partije su oni koji će uspjeti, odnosno postići ono što želi biti spa, spašen. Polazeći sa svih ovih stvari, je li tako? Autor kaže da je, znači, i polazeći sa aspekta da je važivo objasniti istinu, da je krenuo pisati ovu ovo djelo. Radi čega? Radi toga što su mnogi oblici prijateljovanja sa kreatirima prisutni danas, je tako? Radi toga što je svatanje šehada tera ilaha in Allah odsutno. Znači, smatraju ljudi, među ljudima, znači, mnogi smatraju muslimanima samo ako povjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. A nemaju ni el vela u el vela i na kraj svijest. I zbog toga što neće čovjeku biti ispravan isma i njegova vjera, sve dok ne bude na teuhid, praktikovanje teuhida i ostavljanje širka, dodao šta i neprijateljstvo prema mušicima. Zbog svega toga, je bitno i napisano ovo dijelo i zbog svega toga mi ćemo uz Allahu pomoć ovo čitati. I ovo je bio, znači, predgovor na redu je lagani uvod u ovo dijelo. Na samom početku i uvod ovog dijela, da bi govorili o al Velau El Velau i da bi pravilno shvatili znači šta je al Velau El Vela, znači u islamu moramo prije toga pojasniti nekoliko stvari a to je suština šehadeta la ilaha illallah, na što upućuje, koji su šartovi šehadeta i je tako, ruknovi šehadeta. To se prvo mora objasniti. Pa zatim, šta je al-vala wal i da taj al-vala wal proizilazi, nužno proizilazi iz šehadeta. Da nužno proizilazi iz šehadeta. I treća stvar, znači tri stvari, na samom uvodu će, ćemo pojasniti. Treća stvar koju ćemo pojasniti, to su stvari koje kvare islam, odnosno izvode iz islama, ne, ne kvare islam, islam ostaje ispravno, nego izvode izvjere i kvare vjeru jednog čovjeka, je tako? On postaje time nevjernik, je tako? A to je širk i kuf, nifak i ridde, otpadništ. Te stvari, znači, e, pojasniti da bi se onda poslije toga detaljno govorilo o samom El-Valahu i El-Barahu. Pa, to ćete znamo prije.